Չնայած Հայաստանի արտգործնախարարության խնդրանքին հետաձգել Մոսկվայում նախատեսված Միրզոյան Լավրով Բայրամով հանդիպումը հայտարարվել է, որ այն այնուամենայնիվ կայանում է երկկողմ Բայրամով Լավրով ձևաչափով։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի խնդրանքը չի բավարարվել։ Երակողմ հանդիպմանը քննարկվելու էին խաղաղության պայմանագրին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր խնդրանքը հիմնավորել է Լաչինի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակով։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը տարօրինակ ու անհասկանալի է համարում Հայաստանի արտգործնախարարության որոշումը հիմնավորելով իր կարծիքը նրանով, որ հենց այդ պաշտոնյաների հետ պիտի քննարկվի Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը եւ գտնվի լուծումը։ Ուրեմն Լաչինի խնդիրը Հայաստանը առաջին հերթին պիտի քննարկեր հենց այն մարդկանց հետ, ում հետ հանդիպումը Միրզոյանը հետաձգում է։ Այսինքն խոսքս Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասին է, որովհետեւ Ադրբեջանը փակել է այդ ճանապարհը կամ միջանցքը, իսկ ռուսական կողմն էլ չի կարողանում առայժմ բացել այդ միջանցքը, թեև համարվում է այդ միջանցքի վերահսկողության պատասխանը։ Չգիտեմ էլ Միրզոյան այդ խնդիրը ում է պետք է քննարկի, եթե ոչ Լավրովի ու Բայրամովի։ Միրզոյանի քայլը Սուրենյանցը դիվանագիտական առումով խոցելի է համարում, չնայած սոցցանցերում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից այն ներկայացվում է որպես դեմարշ։ Սա շատ ծիծաղելի եւ կներեք անատամ մի պատճառաբանություն էր, որը հետո իշխանության կողմնակիցների կողմից սոցցանցերում ներկայացում էր որպես դեմարշ, սա առավել եւս անհասկանալի է, որովհետեւ որպես կանոն Շանտաժը ծիծաղելի այն դեպքերում, երբ որ դրա թիրախը կարող է քեզ պատժել։ Տվյալ դեպքում խոսում եմ ռուսական իշխնորդությունը կամ այսօրվա Ռուսաստանի նախաձեռնած այսօրվա հանդիպումը մերժելու հետևանքների մասին։ Հայաստանի բաց թողնված հնարավորության մասին այսօր հայտարարել է նաև Լավրովը։ Այսօր պայմանավորվել էին կանցկացնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում խաղաղ պայմանագրի շուրջ քննարկումները շարունակելու համար։ Մենք պատրաստվում ենք այդ միջոցառմանը, սակայն ցավոք վերջին պահին մեր հայ գործընկերները հրաժարվեցին գալ Մոսկվա, դա բացատրելով տիրող իրավիճակով։ Ափսոս, որ նման հնարավորությունը բաց է թողնվել, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը։ Ըստ Սուրենյանցի, դա հիմք է տալիս մյուս երկու կողմին պատասխանատվությունը Երևանի վրա բարթելու։ Կարող էին գնալ բանակցությունների, որպես խնդիր դնել Լաչինի միջանցքի բացման հարցը։ Դրական լուծման պարագայում միայն ձեռնամուխ լինեին արդեն խաղաղության պայմանագրի քննարկմանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն այս կարծիքը չի կիսում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի կայացրած որոշումը դրական է գնահատում։ Որոշումը ճիշտ էր, որովհետև ակնհայտորեն Ադրբեջանն այս փակուղին ստեղծել է, որպեսի այ հենց Մոսկվայում բանակցությունների ընթացքում փորձի վերստին բարձրացնել Զանգեզուրի միջանցքի գիտեք դա այլևս անթակույց է։ Միակ հարթակը Մոսկվայի հարթակն է, որտեղ Եվրոմիությունը հստակ ասել է, որ ապաշրջափակումը գործելու է ազգային ինքնիշխանության ռեժիմների պայմաններում, մաքսակետերով։ Նույնը ըստ էության Վաշինգտոնյան պայմանագրություններն են ասում, որ եթե Ալմաաթի համաձայնագրով ճանաչում են միած փոխադարձ իրեն ամբողջականությունը, ապա ըստ էության Ադրբեջանը Զանգեզուրյան միջանց չի կարող ստանալ։ Ակնհայտորեն այս փակուղին ստեղծվել է, որպեսզի այդ խնդիրը բարձրացվի, բայց այդ խնդիրը գտնվում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեքստում, առավել եւս որ Լաչինի միջանցի գոտում Հայաստանը որևէ իրավական ինքնիշխան, ասած, լիազորություն լծակ չունի։ Երեկվա օրը Սուրենյանցը հայկական դիվանագիտության մեջ արտարոց ու նախադեպը չունեցող օրևորակում երեք բարձրաստիճան պաշտոնյա իրար հակասող հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Հայաստանի դիվանագիտության մեջ ճակերտների մեջ արկարոց օրեր, որտեվ երեք բարսաշան պաշտոնյա իրար հակասող հայտարարություններ արեցին տարածիորեն երկու ժամվան փասկ։ Վարչապետը խոսեց այն մասին, որ Հայաստան առաջարկություններ է ուղարկել Բաքու, տպավորություն ստեղծեց, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խմբագրեց վարչապետին կառավարության նիստից անմիջապես հետո, ասելով, որ խնդիրը Ադրբեջանն է, որը պիտի բարի կամ դրսևորի նոր հնարավոր է այդ ստորագրումը, իսկ որ ավելի արտառոց էր, դրանից մի քիչ ուշ էլ տարածվեց ԱԳՆ մամուլի խոսնակի հայտարարությունը, որն ասում էր, որ Լաչինի խնդրով պայմանավորված խնդրել է հետաձգել ձեր մատնանշած հանդիպումը։ Դա ըստ Սուրենյանցի խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները ճունեն արտաքին քաղաքական օրակարգ իշխանությունը չունի օրակարգ եւ դեգերում է Բրյուսել, Վաշինգտոն, Մոսկվա երանկյունում ցավոք սրտի հաճախ տրվելով տարբեր օրակարգ։ Այս պայմաններում, երբ որ պաշտոնական Երևանը չունի իր տարբերակը կամ օրակարգը, նման անհասկանալի որոշումներ, ինչպիսին երեկվա որոշումներ այսօրվա հանդիպման մասին մենք բազմաթիվ անգամներ կարող ենք հանդիպել եւ ցավոք սրտի քանի դեռ մենք չունենք հստակ օրակարգ այսպիսի ֆորս մաժորներ ասեմ, թե կոնտրաստային դրսևորումներ ասեմ, կրկնվելու հատկություն ունեն։ Այն, որ Երևանի պատճառաբանությունն ընկալելի չէ հravirող կողմի համար միանշանակ է, իսկ թե ինչ կլինի դրանից անդին, Բայրամովն ու Լավրովն ինչ համաձայնությունների կգան կամ չեն գա, խնդրի այլ կողմ է։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։